الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكن ذو القعده oyining sakkizinchi juma kuni alloh subhanahu va taolo o'zi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida va'da qilgan juma namozi keyingi juma namozi avvalgi juma namozigacha bo'lgan gunohlarga kafforat degan namozi jumayi haqiqiylardan qilgan bo'lsin qur'oni karimdan har juma kunida davom etayotgan darsimiz surai baqaraning ma'lum bir o'rniga kelib to'xtagan edi peshin kun peshin namozlarida ham ba'zi vaqtlarda tafsir qilinyapti hozirgi darsimiz bismillahi rohmanir rohim يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون shu oyatiga kelib to'xtagan edi alloh subhanahu va taolo yuqoridagi ne'matlarini zikr qilib bani isroilga bo'lgan va shu bilan birga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning u zotdan yahudiy va nasorolar talab qilishayotgan talablar iymon keltirishlik uchun emas balki shunchalik bir talab qilib qo'yishlik ekanligini bilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu narsani bildirib sizdan ey rasululloh ey muhammad alayhissalom yahudiy nasorolar o'zlarini yo'liga sizni ergashtirishmasdan rozi bo'lmaydi deb ularning haqiqiy dillaridagi narsani alloh subhanahu va taolo bayon qilib qo'ydi ularning maqsadi o'zlarining yo'llarida bo'lishligingizni maqsad qilishgan mana bu so'z qiyomatgacha bo'lgan haqiqat yo'liga da'vat qilayotgan kishilar uchun ham bu oyatdan ibratlanishlari kerakki haqiqat bilan botil o'rtasidagi kurashda botil o'zining yo'liga haq egalarini ergashishligini orzu qiladi agar ergashmasa ular rozi bo'lishmaydi shuning uchun birlashish ittifoqlik haqiqat asosida bo'lishi kerak shariati islomiyada musulmon kishilarning fikridagi haqiqat albatta kitobi sunnat bo'lmoqligi kerak agar kitobi sunnat asosida birlashilsa ittifoq bo'linsa bu ayni muddao bo'ladi agar odamlar o'zlarining xohishlarida birlashsa bu shariatni bilgan haqni bilgan kishilar ham botil yo'lga o'tgan bo'ladi ana shu haqiqatlarni bayon qilgandan keyin alloh subhanahu va taolo bani isroilga go'yo yana bir bor xitob qilib imkoniyatni qo'ldan bermaslikka targ'ib qilib ey bani isroil ey isroil avlodi mening sizlarga bergan ne'matlarimni eslanglar va sizlarni butun o'tgan davrlarda olamga hammadan ortiq qilganligimni yodinglarga olinglar deyiladi qo'rqinglar bu fursatni g'animat bilmasanglar muhammad alayhissalomga ergashib iymon keltirmasanglar qo'rqinglarki kishi ikkinchi bir kishiga hech qanday foyda yetkiza olmaydigan kundan va bu kunda do'zaxning azobidan qutulinishlik uchun fidya qabul qilinmaydigan kundan va iltimoslar foyda bermaydigan kundan qo'rqinglar va odamlarga iymonlari manfaat qilmasa hech yordam berilinmaydigan kundan qo'rqinglar deb alloh subhanahu va taolo yana bir bor go'yoinki ogohlantiradi makkadagi yahudiylar ya'ni ahli kitoblar o'zlarini ibrohim alayhissalomning yo'lidamiz deb davo qilishardi shu bilan birga makkadagi butun butlarga sig'inib yurgan makka mushriklari ham o'zlarining ibrohim alayhissalomga nisbatlanishliklarini davo qilishib shu bilan faxrlanishardi lekin shunchalik ahli kitoblar o'zlarining ibrohim alayhissalomga nisbatlanishliklarini ishoq alayhissalom orqali aytishgan bo'lsa makka mushriklari bo'lsa ismoil alayhissalom orqali nisbatlashardi va har ikkala toifa xoh ahli kitoblar bo'lsin ho makkadagi mushriklar bo'lsin hammalari ibrohim alayhissalomning dinida ketyapmiz deb davo qilishardi alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda ibrohim alayhissalomning tarixini bayon qilib ahli kitoblar ham makkadagi mushriklar ham ibrohim alayhissalomning yo'lidan chiqib ketganligini oshkor bayon qiladi mana ibrohim alayhissalomning hayotida bo'lgan imtihonni bayon qilishlik bilan boshlaydi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين alloh subhanahu va taolo ibrohim alayhissalomning tarixini muhammad alayhissalomning eslashlikka buyurib eslang ey muhammad alayhissalom ibrohim alayhissalomni rabbi tarbiyat kunandasi bir necha buyruqlarni va takliflarni o'z ichiga olgan so'zlar bilan buyruqlar bilan imtihon qilganligini bu buyruqlarni va takliflarni o'z ichiga oluvchi so'zlarni hammasini ibrohim alayhissalom tamoman komil suratda bajardilar alloh subhanahu va taoloning ibrohim alayhissalomga tamoman komil suratda bajardi degan shahodatidaqa ulug' shahodat yo'q birodarlar robbil alamin o'zining bandasiga buyruqlarini tamoman komil qilib bajardi degan maqom juda ulug' maqomdir boshqa surada ham astaidu billah va ibrohim vaffa vaffa kalimasi bilan tashdid bilan kelinishligi ham komil vafodorlik qilganliklariga ishora qilinyapti birodarlar ibrohim alayhissalom alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini va takliflarini komil bajarib imtihondan o'tganlaridan keyin alloh subhanahu va taolo bu buyruqlarning imtihon ekanligini va bu imtihondan bajarganlaridan keyin aytdiki men sizni odamlarga imom ya'ni peshvo qilmoqchiman dedi ana xalqlar ustidagi peshvo bo'luvchi kishi imtihondan o'tgan bo'lishligi kerak u hayotning juda qattiq bir to'lqinlarini bosqichlarini bosib o'tgan bo'lishi kerak muhammad alayhissalom payg'ambarimiz hayotning hamma og'ir bosqichlarini bosib o'tdilar hamma yetim bo'lgan bo'lsa bu kishi otalari tug'ilmasdan turib yetim bo'ldilar otalari bu kishi tug'ilmasdan turib vafot qilib ketdilar kambag'allik bosqichini bosib o'tdilar butun qiyinchilik hamma bosqichlarni bosib o'tdilar ana bu bosqichlarning biz sanab o'tirishligimiz hozir o'rni emas hamma bosqichlarni bosib o'tganlaridan keyin alloh subhanahu va taolo ummati muhammadga imom risolat bilan imom qilib tanladi mana ana u bosqichlarni bosib o'tgan kishilar albatta o'zining orqadagi hayotidan katta ibrat hosil qiladi ana ba'zi mufassirlar ibrohim alayhissalomning imtihoni haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan rivoyat aytilingan hadis shariflarni bayon qilishadilar imom buxoriy o'zlarining jomi sahihlarida rivoyat qilganlarki xomsun minal fitra al xitan val istihdad va natful ibit va taqlimul azfar va qossu sharib besh narsa o'tgan payg'ambarlardan qolgan sunnat yo'llardandir birinchisi xatna va maxfiy o'rindagi tuklarni tozalashlik qo'ltiq ostini tukuni ketkizishlik va tirnoqlarni olish va miyiqlarni tozalashlik boshqa ba'zi rivoyatlarda o'n narsani ham zikr qilinadi ibrohim alayhissalomga bo'lgan buyruqlar shu narsalarni ham o'z ichiga olgan degan ba'zi mufassirlar tarafidan bo'lgan rivoyatlar bor mana biz shu munosabat bilan xatnaning mohiyatini ham aytib o'tishligimiz kerak xatna qadimiy payg'ambarlardan qolgan sunnatlardan ekan demak shu bilan birga maxfiy o'rindagi tuklarni tozalashlik va qo'ltiq ostidagi tuklarni ketkizishlik va tirnoqlarni olishlik va shu bilan birga miyiqlarni dagi tuklarni tozalashlik mana ya'ni og'iz ochilib turadigan suratda mo'ylovni og'izga tushadigan holatda qo'ymaslik degani shu bilan hozirgi zamondagi bo'layotgan ba'zi ishlarni ham bir taqqoslab ko'rsak xatna demak sunnat ekanligini islom diniga qarshi bo'lgan hamma millatlar buning ostidagi manfaatlarning hammasini tan olishlikka majbur bo'lishdilar avvallarda shunday amallarni islom tarafidan bo'lganligini bilib masxara qilib kelgan kishilar majbur bo'lishdilarki buning ostlaridagi manfaatlarning hammasini tan olishlikka bir tarafdan boshqa dinga mansub bo'lmagan millatlar bir vaqtlarda shu amallarning bajargan kishilarga jazo bergan bo'lsa endi tan ganligi bizga quvonch bo'lsa musulmon millatlarining bu amallar ishidagi hatnaga qilinayotgan tantanalari bunisi achinarlidir birodarlar agar shu qatorda zikr qilingan amallarning bittasi uchun xalqlar tantana qilgan bo'lganda nihoyat darajada o'zlarining nodonliklarini isbotlagan bo'lardi mabodo bir kishi qo'ltiq ostining tukini ketkizishlik uchun shunday tantanavor ziyofatlar tashkil qilganda juda ham uning ustidan xalqlar kulgan bo'lardi mabodo bir tirnoq olinishligi uchun shunday katta tantanalik ziyofatlar qilganda odamlarning masxaralariga duchor bo'lardi lekin hatna bo'lgan vaqtdagi bunday katta ziyofatlarga tantanalarga masxaraga duchor bo'lmasdan yashayapti eng achinarlisi shuki buni faqat musulmonlar tarafidan bajarilayotganligi achinarli bu amalning boshqa millatlar nihoyatda shariatga muvofiq ekanligini va hamda insonning salomatligiga nihoyatda foydali ekanligini tan olib turganda musulmonlar bunday masxaralarga sabab bo'lmasliklari kerak edi alloh subhanahu va taolo ibrohim alayhissalomni shu buyruqlarni o'z ichiga olgan so'zlar bilan imtihon qilganda barkamol komil suratda bajardilar alloh subhanahu va taolo bu imtihondan toza o'tganlardan keyin men sizni xalqlarga imom qiluvchiman dedilar ana demak xalqlarga imom bo'luvchi peshvo bo'luvchi kishilar imtihon bosqichlarini bosib o'tgan bo'lishlari kerak qola va min zurriyati ibrohim alayhissalom shu vaqtda har bir insonning tabiatiga o'rnagan o'zining avlodini ham xalqlarga peshvo bo'lishligini orzu qiladi har bir kishi o'zining avlodini xor inson bo'lishligini xohlamaydi insoniy tabiatni alloh subhanahu va taolo shunday yaratdiki o'zining farzandini xor bo'lmasdan aziz bo'ladigan holatda bo'lishligini umid qiladigan qilib yaratdi va shu o'zining avlodini davomati bilan yer yuzini shunday tabiatni o'rnatishlik bilan yer yuzini alloh subhanahu va taolo obod qildi mana hamma o'zidan keyin nasl qoldirishlikka hamma mavjudot shunga rag'bat qiladida shu bilan hayot davom etadi birodarlar lekin ba'zi maslaklar oilani inkor qilib yashagan bizlar ana shunday oilani inkor qilgan maslakda voyaga yetib qoldik shuning uchun hozirda vallohu alam oilalarning buzilishligi asli maslakdagi oilani to'g'ri deb tushunilmaganligini natijasi bo'lsa kerak islom nazarida oila jamiyat binosining bir birinchi qo'yiladigan g'ishti hisoblanadi agar oila tuzalmasa jamiyat tuzalmaydi mana bunday islomdagi oila shunday katta bir o'rinni tutadiki qur'oni karimdagi ko'p oyatlar oila haqida nozil bo'lgan mana qola la yanalu ahdi zolimin alloh subhanahu va taolo ibrohim alayhissalom o'zlarining zurriyotlaridan ham imomlar peshvolar bo'lishligini ollohdan so'ragan vaqtda zurriyot nima ekanligini e'lon qilib mening viloyatim men beradigan imomat ho bu risolat bilan bo'ladigan imomat bo'lsin hoinki xilofat bilan bo'ladigan imomat bo'lsin hoinki namozga namoz bilan bo'ladigan imomat bo'lsin bunday imomat zolimlarga yetmaydi dedi alloh taolo sizni zurriyotingiz sizni yo'lingizda bo'lgan kishilar dedi ya'ni sizni yo'lingizdan yuz o'girgan kishilarga sizning zurriyotingiz emas degan narsa e'lon bo'ldi go'yoki islom tasavvurida odamlarning aloqamandligi aqida bilan bo'ladi aqida odamlarning bir biriga bog'lab turuvchi narsa agarchi ular bir oiladan bo'lmasa ham qon qarindosh bo'lmasa ham aqida bilan qarindosh bo'lishlik islomiy tasavvurdir agar bir oilada bo'lishsayu o'zlari qon qarindosh bo'lishsayu aqidada bir bo'lmasa ular islom tasavvurida begonadir birodarlar bir joyda yashashlik bir millatdan bo'lishlik bu narsa islomiy tasavvurdagi birlashish vositasi emas islomiy tasavvurdagi birlashish vositasi aqida vositasidir mana boshqa birlashuvlarda hayvonlar ham birlashadi hayvonlar ham bir joyda yashashlik bilan birlashadi lekin insonlarning haqiqiy birlashuvi aqida asosida bo'lishligi kerak alloh subhanahu va taolo mening viloyatim zolimlarga zulm nima birinchi mushriklik zulm shirk eng katta zulmdir mana ikkinchi tajovuz bilan bo'lgan zulmlar bularga bunday mushrik bo'lgan toifalar va tajovuz bilan zulm qilgan toifalar viloyat egalari bo'lishlikka noloyiqdir bular agarchi har qanday ulug'zoda oilasidan bo'lsa ham mana alloh subhanahu va taolo baytullohni ibrohim alayhissalom va o'g'illari ismoil alayhissalomga bino qilishlikka buyurib bu baytullohni juda bir musulmon millatiga katta ne'mat qilib jo'natganligini bayon qilyapti وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى biz baytullohni odamlarga odamlar murojaat qilib iqbol qilib boradigan joy qilganligimizni yodingizga oling va odamlarni osoyishtalovchi tinchlanishligiga sabab bo'luvchi o'rin qilganligimizni yodingizga oling baytulloh butun dunyo musulmonlari shu yerga borishlikka alloh subhanahu va taolo shu yerga qalblarini tashna qilib yaratib qo'ydi hech bir dunyoda bir o'rin yo'qki butun dunyo shu tarafga tashna bo'ladigan baytullohga o'xshagan baytulloh hamma odamlarning umrlarida bir marta bo'lsa ham borishlikka mushtoq bo'ladigan o'rindir buni alloh subhanahu va taolo odamlarga ana shunday iqbol qiladigan joy qilib qo'ydi shu bilan birga baytulloh qur'oni karimda mana baytullohni osoyishtalikka sabab bo'luvchi o'rin deb yod qilinyapti baytullohning qadimdan ham arab mushriklari ham nihoyatda haybatlanishardi bu yerga kirib olgan haramga kirib olgan dushmanlarini ham bu yerda ularga zarar yetkazishmasdilar baytullohga kirgan odam alloh subhanahu va taoloning u yerini osoyishta joy qilib qo'yganligi sababli osoyishta yashardi odamlar agarchi dushmanlari bilan ko'rinib tursalar ham mana واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ibrohim alayhissalom baytullohni barpo qilib qurayotganlarida shu yerda oyoqlarining ostiga bir toshni qo'yib urganliklari rivoyat qilinadi shu o'rinni alloh subhanahu va taolo namozgoh qilishlikka buyurdi mana qiyomatgacha bo'lgan musulmonlar baytullohga borishganlarida razaqanalloh shu yerda ibrohim alayhissalomning shu oyoqlari turgan o'rinda namoz o'qishib kelishadilar ba'zi ulamolar ba'zi mufassirlar shu kabaning atrofi hammasi maqomi ibrohim hisoblanadi deyishadilar وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ibrohim va ismoil alayhissalomlarga biz vasiyat qildik buyurdik deydi alloh taolo mening baytimni poklanglar alloh subhanahu va taolo xolis qalb bilan qurgan bu uyni o'ziga nisbatladi bayti o'zimni uyimni dedi alloh taolo pokiza qilinglar dedi tavof qilib keluvchilarga va bu yerda e'tikob o'tiruvchilarga va namoz o'qiguvchilarning hammasiga pokiza qilinglar baytullohning pokiza qilishlik bilan mana harami sharifdagi kishilar faxrlanishadilar mana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 ibrohim alayhissalomning duolari ijobat bo'lib dunyoning qaysi burchagida topilmaydigan mevalar baytullohdan topilar ekan bu qalbini xolis qilib duo qilganliklarining barakotidir mana ibrohim alayhissalom avvalda alloh subhanahu va taolo bu kishini imom qilmoqchiman sizni degan vaqtda avlodimni ham imom qilgin deb duo qilganlarida mening viloyatim zolimlarga yetmaydi sizni yo'lingizda bo'lmagan kishilarga yetmaydi degan ta'limdan shu darajada ta'sirlandilarki xudoyo bu yerdagi viloyatda yashovchi kishilarga mevalarning rizqlantirgin ollohga yu qiyomat kuniga iymon deb duo qildilar faqat ollohga iymon keltirgan bo'lsa qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa shularga rizq bergin deb duo qildilar ana shu darajada ta'limi ilohiy bu kishiga ta'sir qildi alloh subhanahu va taolo dunyodagi rizqning nima ekanligini bayon qilib bu u darajada e'tiborli narsa emas ekanligini buni va man kafaro kofirlarga ham rizq bering deb duo qilavering bu rizq faqat mo'minga emas dunyoda mo'minga ham kofirga ham bo'laveradi lekin viloyat faqat mo'minlarga ibrohim alayhissalomning yo'lida davom etganlarga ekanligini bayon qildi mana bu rizq bilan oz fursat foydalantiramanda kofirlarni o't azobiga kelajakda keyin majbur qilaman kirishlikka va bisal masir qanday yomon boradigan joy do'zax azobi mana وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لرنين بيت الله نين poydevorini ko'tarayotgan holatlarini go'yoinki hozirda bizlarning ko'z oldimizga tasvirlab berib yodingizga oling ey muhammad alayhissalom ibrohim va ismoil alayhissalomlarning baytullohning poydevorlarini ko'tarishayotgan vaqtni go'yo fe'li muzori bilan keltirilishlik bu yerda zamoni moziyni zamoni holga olib kelinyaptiki go'yoinki ibrohim alayhissalom bilan ismoil alayhissalom baytullohning poydevorlarini ko'tarayotgan holatni bizga tasvirlab beryapti ular baytullohning poydevorini ko'tarayotgan vaqtda tashvishlari shu amalning olloh qabul qilishligi bo'ldi xudoyo qabul qilgin bizlardan bu amalni sen eshituvchi va niyatlarni biluvchi zotsan agar bir inson biror bir yaxshi ishni qilayotgan bo'lsa undagi tashvish faqat shu yaxshi ishning alloh subhanahu va taolo qabul qilishligi bo'lmoqligi kerak birodarlar bizlar unday emasmiz mabodo bir yaxshi ishni qilayotgan bo'lsak birinchi faxrlanamiz va shu yaxshi ishni agar alloh subhanahu va taolo nasib qilib shuni qilgan bo'lsak umrbod maqtanib minnat bilan o'tib ketamiz biz qilayotgan ishni o'zi aslida taqqoslasak u darajada katta yaxshi ishlar bo'lmaydi ollohni bayti butun dunyodagi musulmonlarning qiblasi bo'layotgan baytni qurayotgan vaqtdagi qalblari ollohga yetishgan ibrohim va ismoil alayhissalomlarning duolariga nazar tashlangki xudoyo shu amalimizni qabul qiling dedilar bu kalimalarni ichida yolborishlikdan boshqa narsa yo'q maqtanish degan narsaning hidi ham yo'q bu yerda va shu bilan birga duo qilyaptilarki robbana vajalna muslimayni laka va min zurriyatina ummatan muslimatan lak xudoyo bizlarni o'zingni hukmingga bo'ysunuvchi qilgin inson doim birinchi marta o'zining ollohni hukmiga bo'ysunuvchi ekanligini so'ramoqligi kerak shundan keyinla insonning orzusi o'zining zurriyotini ollohni hukmiga bo'ysunuvchi bo'lishligini orzu qiladi zurriyotimizdan sening hukmingga bo'ysunuvchi ummat qilgin va arina manasikana va tub alayna bizlarning ibodat o'rinlarimizni ko'rsatgin va bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilgin tavbalarimizni qabul qilgin dedilar birodarlar shuncha katta ish ustidagi ibrohim alayhissalom bilan ismoil alayhissalomning duolariga bir diqqat bilan nazar tashlang tavbalarimizni qabul qilgin deyaptilar bu yerdagi qilayotgan amaldagi nuqsonlarimizni kechirgin deyaptilar sen o'zing tavbani qabul qiluvchi mehribon zotsan ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم خدايا bu islom millati bu ummat ichida ulardan bir payg'ambar jo'natgin u payg'ambarning sifatlari sening oyatlaringni ummatga tilovat qilib o'qib beradigan bo'lsin va ularga o'zingni kitobingni ta'lim beradigan bo'lsin va hikmatni ta'lim beradigan bo'lsin va ularning axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natgin deb duo qildilar innaka antal azizul hakim sen shunday ishlarni qilishlikka qudratlik zotsan va qaysi o'rindan shunday payg'ambarni jo'natishlikni biluvchi dono zotsan deb duo qildilar mana bu kishining duolari ijobat bo'lib islom millati rasululloh sollallohu alayhi vasallamning risolatlarining risolatlari bilan boshchiligida ana shu baytullohning merosxo'ri bo'lib qoldi alloh subhanahu va taolo ibrohim alayhissalomning avlodidan islom millatini yaratdi va bu islom millati ichida payg'ambar jo'natdi muhammad alayhissalomni alloh subhanahu va taoloning oyatlarini yigirma uch yil tilovat qilib berdilar va odamlarga qur'onni ta'lim berdilar va shu bilan birga hikmatni o'rgatdilar va ularning shunday aroblarning axloqlarini pokladilarki axloqda butun dunyoning ustozlariga aylandilar ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytardilarki men bobom ibrohim alayhissalomning duolariman derdilar u kishining ana xudoyo bu islom millatiga payg'ambar jo'natgin deb duo qilganlar nechi ming yil ilgari ana shu duo ijobat bo'lib alloh subhanahu va taolo oxirgi payg'ambar muhammad alayhissalomni jo'natdi mana ba'zi o'rinlarda biz ilm bilan hikmatni bayon qilib ketgan edik hozir qisqacha gapirib qo'yishligimiz lozim keldi ilm masalan biz har bir narsani o'zini bayon qilishlikni ilm deymiz u ilmni o'rniga ishlatishlikni hikmat deymiz biz hikmatni bilishlikka nihoyatda muhtojmiz masalan kambag'allikni ba'zi o'rinlarda maqtalgan ba'zi o'rinlarda boylikni maqtalgan kambag'allikni maqtalgani ham to'g'ri bu ilm boylikni maqtalishligi ham to'g'ri bu ham ilm ba'zi o'rinlarda qanoatni maqtalgan ba'zi o'rinlarda saxovatni maqtalgan ikkovi ham to'g'ri ilm bu lekin qayerda qanoat qilmoqlik kerak qayerda saxovat qilishlikmoqlik kerak bu narsani bilishlik hikmatdir birodarlar hakim odamlar xalqlarning nimaga muhtojligini sezib ana shu narsalarni bayon qilishadilar ba'zi o'rinlarda hozirgi vaqtlarda shariat ilmlarini bilishlikka bizlarning xalqimiz juda muhtoj bo'lib qoldi shuning uchun shariat ilmlarini bilishlikka bo'lgan targ'ib hadis oyatlarini tushuntirishligimiz bu hikmatdir hozirgi vaqtda odamlarga non yedirishlik boshqa taomlarni yedirishlik islomda qoralangan emas ayni bu yaxshi narsa taom yedirishlik buning savoblik ish ekanligida shak shubha yo'q lekin odamlar hozir taomga muhtoj bo'lmagan vaqtda taom yedirishlik haqidagi bo'lgan hadislarni so'zlarni aytib berishlik bu ilm bo'lsa ham hikmat bo'lmaydi birodarlar bizlarning xalqimiz nimaga muhtoj bo'lgan o'rinlarni bilib turib shu narsalardan bayon qilishligimiz hikmatdir mana shuning uchun peshvo kishilar faqat ilmlikgina bo'lishliklari kifoya qilmaydi balki ular hakim bo'lmoqliklari kerak xalqning muhtojlik bo'lgan narsalarni bilib ular bilan ogohlantirilmoqligi kerak bizlarning tarafimizda halimlik haqida juda ko'p maizalar bo'lgan yumshoqlik haqida ko'p maizalar bo'lgan odamlarga to'g'rimi noto'g'rimi gapirsa rad qilmaslik haqida ko'p maizalar bo'lgan shuning uchun halim bo'lib ketganmizki har qanday noto'g'ri narsani qabul qiladigan bo'lib ketganmiz halimlikning yaxshi sifat ekanligida shak shubha yo'q lekin uning muqobalasidagi shajoatni biz esdan chiqarmasligimiz kerak shuning uchun mana bu duoning hikmatini qarangki xudoyo o'zingni oyatlaringni o'qib beradigan payg'ambar jo'natgin va qur'onni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natgin va shu bilan birga hikmatni o'rgatadigan payg'ambar jo'natgin va ularning axloqlarini tuzatadigan agar bir kishi har qancha hakim bo'lib olim bo'lsa axloqan buzuq bo'lsa qilayotgan amallari zid bo'ladigan bo'lsa unday peshvoning ta'siri bo'lmay qolaveradi birodarlar o'zining gapirgan so'zlariga amal bo'lmasa odamlarning axloqini tuzatmasa odamlarning islomiy axloqlarini ularga o'rgatmasa ularning ilmli bo'lishliklari hakim hatto bo'lishliklari ham manfaatli bo'lmaydi birodarlarim ana shuning uchun bu duo nihoyatda bir jomi bir duoki xudoyo qur'onni o'rgatadigan hikmatni o'rgatadigan har bir narsaning qayerda ishlatishlikni biladigan va shu bilan birga odamlarni axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natgin deb duo qildilar endi bu masalalarni to'la javobini aytib qo'yganmiz mayitni ustiga yopilgan lattalarni imom haqqi deyishyapti bu qanday bo'ladi degan gaplar gapirishyapti endi biz mayitni ustiga bir narsa yopish yopmaslik ayol kishi bo'lsa ustini yopib qo'yilinadi ayol kishi bo'lmasdan bir er kishi bo'ladigan bo'lsa shu jasadlari mayit sovuq jasad ko'rinmasligi uchun yopib qo'yilinadi uni ustiga yopish to'g'risida yopmaslik to'g'risida bizdan so'ralmaslik kerak imom degan gapirganmiz janozani xolis o'qiydi ketaveradi janozani o'qishlik o'sha mayitni egalarini haqqi deb tushuntirdik bu narsani vasiyat qilgan bo'lsa imom o'tadi bo'lmasam mayitni egalari o'taveradi bu haqda bu janoza degan bu narsada bir narsa olish olmaslik haqida bu yaxshi tushunib olinishlik kerak shatranj haqida masala so'ralibdi shatranj bu namozlardan agar masalan ibodatlarda esdan chiqarishlikka sabab bo'lib g'aflatda qolishlikka sabab bo'ladigan bo'lsa bu narsadan qaytarilingan asli qaytarilmagan ya'ni ibodatlardan beparvo bo'lishlikka g'aflatga sabab bo'ladigan bo'lsa bu qaytarilgan dinni g'arib bo'lib turgan vaqtda bunday lahv narsalar bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak bir uch xil niyat bilan duo so'rabdilar uchovlarini ham alloh taolo niyatlariga yetkazsin alloh taolo kasallariga shifo bersin bir tashvish bilan bir duo so'rabdilar alloh taolo safarga salomat borib kelsin boshqalar bir ba'zi o'zini oiladagi a'zolariga hidoyat alloh taolo bersin deb duo qilinglar debdilar alloh taolo hidoyat bersin ويا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب اجمع كلمتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين الله تعالى qur'onni ma'nolarini bildirsin hammamizni ham ibodatlarimizni qabul qilsin gunohlarimizni mag'firat qilsin mehmonlarimizni ham alloh taolo qadamlariga hasanotlar bersin allohu akbar